بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau rana ce ta litinin daren talata sha uku ko sha hudu da watan safar hijirar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da shida wanda ya yi daidai da sha tara da watan agusta watan tara watan takwas afwan miladiya dubu biyu da ishirin da hudu idan tarihi ya inganta kamar da aka saba a kowane mako a daidai wannan lokacin? muna haduwa a wannan masallacin na alfurqan da yake wannan unguwa ta tudun morai a wannan gari na tawa a wannan kasar ta Niger domin karatun adda'u wa, littafin sanannen malami fitacce bijimi al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullah muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala da ya karba muna. Yau wannan satin zai kasance shi ne darasi na darasi na 48 da takwas da tara afon ko darasi na 49 insha Allah a jerin darasin da muke gabatarwa a kowane mako muna fatan Allah subhanahu wataala ya nuna muna gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta da kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata muna nan akan bayanin da mala yake muna a game da tasiri na sabon Allah da kuma yin zinubi irin abin da yake biyowa baya ko yake jayowa a rayuwar mutum da ma kuma zuciyarsa baki daya wanda satin da gabata mun ga abu na tara daga cikin atharikin sabon Allah subhanahu Jala ta'ala shine al-ma'asi tamhaqu barakatul umur al-ma'asi tamhaqu barakatul umur cewa sabon Allah yana tafiyar da watan albarkar rayuwa saban Allah yana jayo albarka ta rayuwa ta tafi shekarun mutum su takaita wanda mun yi bayanin abin da malamai suke nihi a wannan yau za mu tashi eh, abu na goma wa min ha na goma kenan ko malace wa min ha na daga cikin tasirin saban Allah subhanahu wa ta'ala da yake jayo wa jikin dan annabi adam da ma zuciya annal ma'asi tazra'u amsalaha cewa saban Allah tana girba ko tana noma ire-irenta wa tulidu ba'daha ba'dan sannan tana haifar da sashen ta sashe na haifar da sashi yin saban Allah tazra'u amsaluha ay tazra'u amsalaha tana sanya wani saban Allahn kuma ya biyo baya ko ku bai karatun idan aka ce a noma kamar tana tana fitar da tana tsirar da wani saban Allah irinta kamar saban Allah yana jayo ƙarayin saban Allah kun gane karatun sannan tulidu ba'daha ba'dan tulidu ba'daha ba'dan kuma sashin ta yana yana haifuwar sashi hatta ya izza alal abdi mufaraqatuha har abin ya gagara yayi buwaya ya buwaya wa dan annabi adam ya rabu da ita idan mutum yake ta'amuli da sabon Allah subhanahu Ta'ala daga cikin tasirin da sabon Allah ke jawo mutum shine yana sanya kuma ka abuka wani sabon Allah kun bace karatun yin sabon Allah yana abuka yana sanya mutum ya ƙara abukawa cikin cikin wani sabon Allah kamar da ya tabbata a tarihin annabi Musa alayhi salatu wassalam a banu Isra'ila afwan wani mutum ne mai imani taqiyi ala ganin shi da kamun kai kuma ga ilimi sai wata mata ta kira sa zuwa ga yazo cewa tana da tambayoyi gare sa da yazo ta liƙe gidan ta ce ba wani abu ta da sunan tambaya ta bukata gare sa ne ya biya mata bukatar ta ko ya yi zina da ita ko ya sha giya ko kuma ya kashe wancan yara kun ji karatun ko ya yi zina da ita ko ya ko ya sha giya ko kuma ya ya kashe wancan yara sai ga illar da munin zina cewa zina wa kaji kaji ga irin hukuma da ake samu sannan kuma kashe rayuwa shi ma illa akwai yana da illa mai girma sannan kuma shi kansa shan giya yana da illa mai girma sai ga kamar shan giyar ya fi sauƙi akan kowanne daga cikinsu fashariba al-khamara sai ya sha giya yana shan giya sai ya afka mata kuma sai ya kashe yaron to sabon Allah yana jayo dan uwansa sabon Allah yana haifar da wani sabon Allah yanzu misali sai ga mutum eh, wanda baya shan taba misali baya wasu shaye-shaye daga lokacin ne ya fara shan kitabar idan abun ya ya zai masa jikin sai kuma ya yi intikali zuwa ga abun da yake sama gare ta haka ne sai ya shin abun da ya fi tabar muni daga nan kuma sai ga ya abu har abuka wa zina daga nan sai na ganin kamar ai rayuwar ma in ba a sabon Allah ba ta daɗi kun bai ci karatu Allah ya rufa mana asiri to malai ce idan abun ya wayi garin haka ya eh, hatta ya izza alal abdi mufaraqatuha har abun ya ci ya gagara wadan da mutun wacan ya rabu da wannan sai mutun ya ji kamar bai iya rayuwa in ba ya sabi Allah ba wal khuruj minha kuma sai ga bai iya fita daga cikin wannan sabon gaba daya kama qala ba'du salafi kamar eh, waye da wanda cikin magabata yake cewa inna min uqubati sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha na daga cikin uquba da Allah yake wa mutum mai sabo shi da in yayi sabo kuma wata sabon zai biyo baya idan kai sabo to wani sabon yake biyowa baya yake jayo kai wani sabo ko kun bayyana Allah ya rufa na asiri sai ke cewa wa inna min thawabi sayyi alhad wa inna min thawabi alhasanati ba'daha na daga cikin eh sannan na daga cikin lada ko roman kyawun aikata nagartaccen aiki shine idan ka aiwatar da nagartaccen aiki yana jayo ka aikata wani nagartaccen aiki ma'ana idan mutum yana yana shan giya misali ai samun Allah ne ko mu buga misali to kamar shan giya yana zai iya haifar wa mutum da ya iya kashe rai zai iya haifar wa mutum ya shi zarafin mutum zai ci iya haifar mutum ya yi zina zai iya haifar wa mutum da ya ya ƙetare hajji da wasu wasu abubuwa da dama to haka kyakkyawan aiki yana sanya mutum ya zuwa ga kyakkyawa zama cikin masallaci misali yana haifar da karanta alqur'ani mai girma kaga aikin alkhairi ne karanta alqur'ani yana sa mutum ya hararo girman Allah ya har ya ta'ammuli da ayoyin Allah shi ma ibada ce wannan yana sa mutum ya ji tsoron Allah subhanahu wataala ya ƙara dagewa akan nafilfil da sauransu kaga wannan eh, abinda duk ya ja shi da zaman cikin masallaci misali ka zauna a masallaci kana jiran sallah to kaga zaka tashi kai nafila zaka tashi ka karanta alqur'ani mai girma zaka yi istighfari zaka yi salati wa manzon Allah wanda in ba ka cikin masallaci yana da wuya ka aiwatar da wannan abun me ya jayo muka yin wannan abun shine aikata aikin alkhairi na zaman cikin masallaci ko kuma karatun zaka yin aikin alkhairi yana jawo mutum yayi wani alkhairi haka sabon Allah yana jayo mutum ya sake yin wani sabon Allah Allah ya tsare mu malike cewa fal abdu idza amila hasanatan shi fa bawa mutum in ya aiwatar da kyakkyawan aiki in ka aikata aiki nagartacce qalat ukhra ila jambiha to akwai wani aikin alkhairi da yake kusa da wannan alkhairin sai ya ce da kai i'malni aidha ni ma ka aiwatar da ni aikin alkhairi ne in ka aiwatar to akwai wani aiki da yana makozaka da juna su alkhairi suna kusa da juna kamar da sharri yana kusa da juna idan ka aiwatar da alkhairin sai alkhairin ya ce waka wani alkhairin ya ce ni ma aiwatar da ni misali sai ka tashi tun da safe ka je ganin mara lafiya aikin alkhairi ko ba aikin alkhairi bane na'am masha Allah ka je ka gansu sai kuma wani alkhairin ya ce maka sadaka ka ce ai ya kamata ka bada wani abu kai ne ka ka fanta sai ka hiddo kudi ka bayar kaga kai wani aikin alkhairi me ya jawo maka kai sadaka zuwa ganin marar lafiya shine ya jayo maka wannan yin sadaka in kai sai ce ai ya kamata ma kai kai kaza ya kamata kai mu wani addu'a ya kamata kai wani kaga shi ma aikin alkhairi ne ka saka mu wani fuska kaga shi ma aikin alkhairi ne ka saka ta wani zato aikin alkhairi ne duka me ya jayo sa shi da abu guda da kai na alkhairi to in ka aiwatar da alkhairi yana jayo kuma yin wani alkhairi sai shi alkhairin da yake kusa sai ce ni ma ya kamata ka ka aiwatar da ka aiwatar da fa idza amilaha in ka sake yin wannan aikin alkhairin qalat athalitha sai wani aikin alkhairi na ku yace i'malni eh, qalat eh, athalitha kadhalika sai shi ma yace haka yace ni ma aiwatar da ni malace wahalun majar haka abun zai ci gaba da yi zawanzuwa haka kuma abun zai ci gaba da da abukuwa kana yin wannan kuma sai ga ya kamata kai wannan ya kamata kai wannan ya kamata ka kai wannan ya kamata kai wannan ko kuma ci kana cin ko fatadha'af ar-ribu sai kuma ribar ta ƙara lillinka sai ribar ka ta ƙara lillinkuwa wa tazaidatul hasanat kuma sai ladar ka ta ƙaru ribar tana ƙaruwar ladar tana ƙaruwa kana kuma ƙara aikata aikin aikin alkhairi ina fatar mun fahimci karatun jama'a ko ko ko ta karatun misali walillahi al-maslul a'la sai ka taso ka zo sauraron karatu ka zo sauraron karatu kaga zawwa karatu mine aikin alkhairi ne ko to kuma sai ka zauna a cikin masallaci aikin eh, daga shigo kai na fila ka zauna kaga kai aikin alkhairi shi kansa zaman cikin masallacin mine ne ibada ne sauran karatun fa ibada ne kake yi ko masha Allah to kuma zaka yi da mutane sai kaje kana son mutun dan Allah shi aikin alkhairi ne kuma aikin alkhairi bane ina fasal kuna fahimtar al'amuran ko kun bai ci abun to in aka tashi baka ladar to ga ladar zawwa wajen karatu ga ladar zama a cikin masallaci ga ladar nafila ga ladar son son mutun da kai ga ladar saurare ga ladar sakawa mutun fuska da kai kakin ajimal ladar tana ta ta linkuwa tana ta linkuwa to haka aikin alkhairi yake ina fatan mu banci abin shi yasa kakkare ne yin aikin alkhairi ko mi tace sa karkare na yin aikin alkhairi saboda in ka aiwatar da shi to zai zaka zai ja ka zuwa ga wani aikin zuwa ga wani aikin alkhairi ai shi aikin alkhairi kamar aboki ne idan kana abokin kirki to duk inda za ku dinga zuwa wurare da na na kirki wurare na alfarma wurare da Allah yake so kuma da in kana abokin mutumin kirki to Allah kiran sallah zai ce maka kuje za a yi rasuwa ce ko je jana'iza ana wa'azi ya ce ku je ku saurara zai ce ku karanta Qur'ani zai ce ku kaza zai ce ku kaza zai ce ku kaza aboki zai ja ka zuwa ga ayyukan alkhairi to haka shi ma aikin alkhairi yake in ka aiwatar da shi zai ja ka zuwa ga wani aikin alkhairin na daban ne Allah ya sa mun bai ci karatun to Allah ya sa mu dai kuma akan aiwatar da ayyuka na na alkhairi وكذلك وكذلك كانت السيئات ايضا haka shi ma zunubin yake mummunan abu yake in ka aiwatar da zunubin sai ce ba sai wani zunubin ya ce maka ni ma aiwatar da ni misali mutun ya sha taba sai na ce a to ai dan ka dan har dan taba kwaya ai ba wani abu ne kamar ta haita mu gusa da damuwa idan mutun ya dan fara taba kwaya sai ai giyar ta ita ce uwar idan mutun ya zo giyar sai ce ai sai ana gama da mata in ka gama sai ga kashare ma ba wani abu ne Allah ya rufa muna asiri hatta yasira ta'atu wal ma'asi hay'atin rasikha har awaye gari eh, har aikin alkhairi da kuda ya zamanto hay'a wani yanayi ne wanda yake rasikha tabbatacce wa sifatin lazima kamar sai zamanto yin aikin alkhairin ko da'ar wani yanayi ne da yake ɗanɓaruwa wa mutum kamar dutse ne a kafe wa jikin mutum wani tambari ne a cikin mutum wa sifatin lazima kuma ta sifa ce ta lazimci dan annabi adam wa malakatin sabita fi sana kuma abu ne alama ce ta take ke tabbatuwa wa mutum falau attala al-muhsin at-ta'ati da a ce mutum wanda yake wanda yake mai kyautatawa mai aikin alkhairi al-muhsin mutum mai nagartaccen rayuwa da zai a ce za a ce zai yi watsi da wani aikin alkhairi lagaqat alaihi nafsuhu to da zai zai samu kunci a rayuwarsa misali mutum mai imani idan yana yin aikin alkhairi in bai ba damuwa yake ji ba dadi yake ji ba yanzu duk wanda ya saba yin sallar subahin a cikin al'umma na rantse da Allah in ya taso ya tar an an iska sallah an yi da sallah sai ransa ya baci ko kun fahimta haka ne ko ba kawai jama'a idan ka saba yin aikin alkhairi sai ka zo kai suke an kare sai ka ji ba daɗi sai ka ji ranka ya ya shiga wani kunci ko ka ji kawai ranka a baci dalilin rasa su bayan sai ka wuni cikin damuwa saboda ka rasa wani aikin alkhairi ka saba yi idan ka saba zuwa karatu sai ka zo an tashi sai ka tashi ba daɗi haka ne ko ba bane idan ka saba yin aikin alkhairi ka saba yin aikin alkhairi sai ka zo ka tar da an yi wannan aikin alkhairi misalin kana shirye tabarmi a masallaci ko kana share masallaci sai ka zo ka tar an share sai ka ce kawai babu da haka ne to haka aikin alkhairin yake to kuma idan kaga hakan tana faruwa da kai alamatu tadullu ala annaka muhsinun alama shirkilu to kai mutun ne mai kyautata aikin kuma Allah yana karban ayyukanka wa baqat alaihi al-ardu bima rahabat sannan kuma kasan ta kuntata gare sa tai kunci saboda abin da ka aiwatar mafhum tayyib wa hassa nafsihi bi annahu kalhuti sai mutum ya dinga jin aras cewa kamar wani kifi ne idza faraqa al-ma idan ya rabu da ruwa jama'a ya kifi yake ji in ya in cikin ruwa idan aka tsamo kifi da ransa a cikin ruwa yake walwalniya a waje ya yake ci akwai dadi baya jin dadi sai in ya mi sai in ya koma cikin ruwan haka duk mutunan kirki in yana aikata aikin alkhairi in bai aiwatar ba jin yake baya dadi in ba ya aiwatar da wannan alkhairin ba yanzu akwai wanda fa ya saba duk safiya sai ya zo ganin mara lafiya to duk wanda bai ji ba lafiya akwai ne ya saba kullun sai ya sadaka in bai baya jin dadi baya jin dadi akwai ne ya saba kullun sai ya nafila in bai baya jin dadi akwai wanda duk litinin sai ya azumi in bai azumi ba litinin wallahi baya jin dadi damuwa akwai wanda duk alhamis sai ya azumi akwai wanda duk ayyamul bid sai ya azumi akwai wanda duk shekara sai ya je umara in bai je ba baya jin dadi akwai wanda in lokacin Zakkar ta yi bai fidda ba sai ta jin kunci da da damuwa a ransa ina fatar mun fahimta to haka aikin alkhairi yake to kuma in ka ji cewa ga wani aikin alkhairin da baka yi ba kana shiga cikin damuwa wallahi ka ƙara wa Allah godiya kuma ka ƙara roƙon Allah ya tabbatar da kai akai Allah ka tabbatar da mu akan ayyuka na na alkhairi a rayuwa malaki ce wato wa hasabin nafsi sai dinga ji a rasa cewa kalhuti idza farqa alma'a kamar kifi ne idan ya rubu da ruwa hatta yu'awidha baya samun natsuwa da kwanciyar hankali sai in ya dawo cikin ruwan fa fataskuna nafsuhu siran sai ya samu natsuwa wa taqarra ainuhu kuma sai idan su sai sai zaman to babu wani damuwa da da wani kunci a tattare da shi walau attala al-mujrim al da za a ce mutum mai laifi mai sabo idan ya ya rabu da da zunubin da yake yi da sabon Allah wa aqbala ala ta'at ala ta'ati ya fuskanci wa Allah da'a la taqat alaihi nafsuhu shi ma zai sa ya baci idan mutumin banza ya ƙi yin saban Allah bari saban Allah mine ne da'a ne aikin alkhairi ne idan mutum yana sabo sai bashi to ya aikin alkhairi ko kuma yanta idan mutum yana shan taba sai bai sha ba to yi aikin alkhairi idan mutum yana yin zina sai bai bayani ya yi aikin alkhairi idan mutum yana shan giya sai bai sha ba idan mutum yana sata sai bai yami, mi ya yi aikin alkhairi to da ce wanda yake yin laifi sai ya yi watsi da yin laifin ya bar shi kawai to zai ji shi ma cewa kunci a ransa na bai yi wannan abun ba duk da cewa fa in ne ba wani daɗin yake ji ba yanzu ba wanda yake yin aikin ziribi yake jin wani daɗi ne babu sa wallahi da za ka dinga yin fira da mazinata sai ce maka wallahi kawai in ya ida ba abin da ke yi sai kunci da damuwa ba wani abu wanda yake sata kuɗin al'umma in ya zo cikin al'umma abin shi kasa tsana kansa yake yi ba baya jin daɗin mun shi karatun to malai cewa labaqat alaihi nafsu shi ma da za a ce mutum wanda yake sabo zai daina sabo to da zai ji damuwa a tattare da shi wa daqa sadruhu kirjinsa ya kunce kasa da kasa da tsuwa wa ayat alaihi mazahibuhu hankalinsa duk ya tashi natsuwarsa duk ta tafi hatta yu'awiha baya jin dadi da natsuwar sai in ya sai in ya dawo cikin wannan abun ba ce hatta hatta idza inna katira min al-fusadi la yuwaqi'ul ma'asati min ghayri ladhatin yajiduha yace zaka ga zaka samu mafiya yawan fasikai masu fasikanci suna abkawa cikin sabon Allah amma ba jin dadi suke yi ba yanzu wanda ke shan giya in ka tambaye shi wai wannan shan giya da kake mi kake samu cikin sai to wallahi ba komai an riga dai an yi abice ne an riga an saba ne wanda ke haraka ƴan mata in ka tambaye shi wai wani waje a wani abin ne yake ja maka wani riba kake samu miye jin daɗi sai ce wallahi babu an riga an saba ne wanda ke shan taba na ce wane yanzu taba da kake sha wai mi kake ji a ciki ce wallahi ba komai mun riga mun saba ne kawai in ya bada kuma babu daɗin kuma in yayi ba wai daɗin yake ji ba <laughs> Allah ya roha mana asiri amma shi wanda ke ibadar in yayi dadi yake ci yanzu mutum yayi sallah sai ya sauke wani ne dadi kake ci in kai azumi sai hada wani gadi an zaka budin baki ana ta kaka an shirya dimo shirya fa ake ba a kawo wanda a kawo wanda a kawo wanda gaske mutun ya kawo ga kaza an nike nan ga wani dan brochet nan an yo ga wasu kwai nan an soya da fridge ha duk ana jin dadi ne za a bude baki an yi ni, an yi ibada amma shi wanda ya saban Allah baya jin dadin abu ba wani dadi da ake ci yanzu duk dan naraba wai dan dare da yake tunda kakin a tashi naraba kowa cikin haushi yake fa ko ya dan dare in zai tashi haushi yake ji da takeici amma ba wanda ta uzawa masallaci kace kana jin an wanda gashi dan dan yazo sau ya so sau gaba sai kai masha Allah wanda gashi dan shi da kabar kabar Allah ya sa mu dace wala da'iyata ilai wala da'iyata ilai kun ba bukatar ta illa bima yaji min alamin alamin bin mufara min alalim bin mufaraqatiha sai dai kawai abin da ke ji shine radadin rabuwa da ita kawai radadin rabuwa da wannan abun amma ba wani dadi ba da yake cikin sabon Allah kama sarraha bidalika shaykhul qawmi al-hasr bin hani kamar yadda shaykhul qaw malamin mutanen banza da suka yake cewa wanda shi al-hasan dan hani yake ya fayyace wannan abun haifa ya kulu ta inda yake cewa وكأس شرب وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت تداويت منها بها yace wa ka'asin sharibtu ala da wani cup bol na giya da na sha akan jin daɗi na sha ni dai kawai dai ala dan na more rayuwa sai amma wa Wannan kuma na sha ne dan na magance rashin damu dan na dan na magance rashin lafiya da ita ma'ana giyar da yake sha ba yana sha bane don wani jin daɗi shan da kuma yake sha ba yana sha bane don ya more a'a sai dai darra da in bai sha yana jin damuwa kawai ko kuma ta karatu kawai ba wani daɗi bane yake sha in ya sha amma yana sha ne don ya magance damuwar da in bai sha ba yake shiga a ciki amma ba wani abu da yake samu na na rayuwa na lafiya na kaifi da yake kawai tana wanke kwakwalwa ƙarya ake yi eh ba wani abu da yake kwakwalwa kamar alqur'ani mai girma wallahi ba abin da ke wanke kwakwalwa ka san cewa ke wai masu shan giya wai tana ƙara tana gyara tana ƙara basira ƙarya ne wallahi ba wata wasu da ke ƙara baka ji ma abinda eh, Imam Shafi yake cewa ba yace salasun hunna muhlikatul anami wada'iyatu as-sahidi ila as-sakimi dawamul mudawamati wa dawamu wad'in wa idkhalu taami ala taami yace salasun hunna muhlikatul anami ababe guda uku suna halakar da dan annabi da mutane wada'iyatu as-sahidi ila sakimi suna sanya mutum mai lafiya ya zama mara lafiya da lafiyar ka lafiyar ka cikakka a waye gari baka da lafiya yace dawamul mudawamati dawama akai shan giya konkwadar giya garan dan kwalba kai dai whisky kawai to zaka waye gari baka da lafiya wa dawamu wata'in mutun ya wace mata kullun kai jima'i kullun jima'i kun ban ka sa koyarwa inna madan kullun su wannan musibar har ina <laughs> a wannan musibar har ina yace wa idkhalu ta'ami ala ta'ami da kuma cin abinci tun wani bai loshe ba san tun wani bai sauka ba ka sanya so su inci to wannan abin yana jawo mutum rashin lafiya kuma wannan ba shakka haka ne wa qala akharu wani yake cewa fakalat dawa'i wa hiya da'i bi 'ainiha kama yatadawa sharibul khamri bil khamri fakalat dawa'i yace ita giyar ta kasance dawa'i ita ce maganin rashin lafiya ta ku ba fakanat dawa'i yace ita giyar ta zamanto maganin rashin lafiyata sai ce wahiya da'i bi ainiha kai jama'a ku ji ita ce rashin lafiyar ma da kanta ita ce rashin lafiyar da kaina ita ce maganin warakata kuma ita ce rashin lafiyar ita ce rashin lafiyar kuma ita ce maganin warakar in bai sha ba babu lafiya kuma in ya sha ya magace wannan matsalar ashe kuna fahimta kun fahimta fakanat dawai yace ta zamanto a matsayin maganin waraka maganin rashin lafiya na sai ce wahiya da'i bi ainiha yace eh, to wannan eh, afwan ba giya ba magana anan yana magana ne akan akan masoyiyarsa yace ita masoyiyar ta zamanto ita ce waraka ta rashin lafiya sai ce wahiya da'i bi ainiha kuma habibiyar ita ce damuwa ta a lokaci ɗaya ita ce rashin lafiyar kuma ita ce mi ita ce magani sai ce kama ya dawa sharibul khamri bil khamri kamar yadda dan giya yake maganin damuwarsa da giyar in dan giya dan giya in bai sha ba yana shiga cikin damuwar ta bai sha ba yace to kuma haka ni ma nake shiga cikin damuwa in ban ganta ba kuma in na ganta sai zaman to matsala kuma ci karatun ba san ko kun gane baitin ba wai fakalat dawa'i yace ita masoyar ta zamanto maganin sa warkar sa ita ce abin da yake gani ya warke da dukkanin wani rashin lafiya nasa duk wata damuwa da ya ganta dai mai walda to ya komi ya tafi sai ce wahiya da'i bi ainiha kuma ku sani fa ita ce rashin lafiya ta ba saboda tunanin da kisa cikin rashin lafiyar muna zaune kuma ba a ba a huce minti bi sai an jawo sai an bata min dare. in ba ni tare da ita ina cikin damuwa kuma in na hadu da ita damuwa ce ce ce kama ya tadawa sharibul khamri bil khamri kamar dan giya in bai shakin yake shiga damuwa ba to kuma in ya shan ba wani abu take kara masa mun bayyana sai ce ba ka gane bayyana tace wala yazalu al-abdu yu'ani ta'ata wa ya'lufuha wa ya wa ya'lafa wa ya'lufuha wa yuhibbuha wa yu'athiruha hatta yursil Allah hatta yursil Allah subhanahu wa ta'ala bi rahmatihi alayhi al-mala'ika tu'azziruhu ilayha azza wa tuharriduhu alayha wa وتجعزه عن wa ومجلسه إليها ما لتي ba zai قشي ba. yu'ani ta'a yana fama da yin aikin alkhairi wa ya'lafuha yana kulla abota da ita shine al'ulfa al'ulfa shine kulla abota da abu kana cewa abu ko kubata ne sai cewa aboki aboki saboda kuna kana kulle masa wa yuhibbuha kuma yana son yin aikin alkhairin wa yu'athiru kuma ya tasirantuwa da wannan abun na da'a hatta yursilallahu subhanahu wa ta'ala bi rahmatihi alaihi al mala'ika to bawa ba zai gushe ba yana son aikin alkhairi yana bulla abota da shi yana tasirantuwa da aikin alkhairi face sai Allah ya turo masa mala'ika da rahamarsa to azziruhu ilaiha azza su karfafa su akan abin da yake yi yanzu misali ba yabo bala mu zaki alallahi ahada ba za mu yabi eh, ba za mu tsarkake kowa ba a gaban Allah subhanahu wataala amma kun ga S media nan da suke doka karatun nan wallahi duk da aka ce ba karatu da ma suke shiga sai shiga kawai ba furin tafiya ma sai musu ya ina za su ko kuma ci karatun ba sai kuma ta ba wurin tafiya ma sai ga ina za tafiya sai sai ina za tafiya in karatun shine kawai saboda son da suke wa abun da kulla abota da wannan abu in ba a karatu masu shiga cikin da ba sai daga kawai kamar lokaci ya musu yawa sai ga ba aikin da za su yi ga suna cikin wani kai, ga suna ma sai arsa miye za a yi to daga lokacin da mutum ya kulla aikin alkhairi wa ransa yana kana damuwa da shi kana aikata shi kana so shi zama to abokinka to sai Allah ya turo maka ma ba ka taba kasala cikin aikin alkhairi yanzu ka dibe nan fa sai a yi sati a share sati kullum ana karatu ba ka bane akwai za karatu so akwai za su yi karatu za su ɗauka karatu so bi kuma ba taɓa gajiya ba ba taɓa kosa kuma ba taɓa kawai ganin kawai an yi abin nan ba wannan taimakon Allah ne akan ku ƙara godewa Allah a lokacin da wasu na can sai ku je ku dawo ba abin da suke kai sai sai sai kallon tele sai game sai rido ko an je an yi karatun kun fa'idantu kuma kun yi aikin Allah wani ya kalla an ba ku lada ko kun bai ci karatu an tura a gurfi wani ya saurara kun samu lada wani kuma ba abin da ya karo da shi ina tar mun fahimta Allah ya samu wani lafiya Allah ya dacar da mu to sai Allah ya turo mala'ika ya karfafa ka sai ka ji kawai kana jin dadin abun kana nishadin abun shine kawai farin cikin ka wa tuharriduhu alaiha su ƙara kwadai martar maka da abun ka ta jin ai ya kamata a ƙara karatu ya kamata a sa kaza ya kamata a yi kaza su ganin suke kawai a zauna a dai a tai a tai ko ko bai ci karatun wa tuz'ijuhu an firashihi wa majlisihi ilaiha sannan kuma su su natsar da shi su eh, su nisantar da dukkanin izaj dukkanin wani damuwa da takeici da bakin ciki a gadansa da kuma majalisinsa inda yake a inda yake wannan aikin da'a sai duk abin da zai kauda maka da hankali sai a kusa maka da shi wala yazalu ya'lafu al-ma'asi wa yuhibbuha wa yu'thiruha hatta yursilullah ilayhi ash-shayatin bawa ba zai gushe ba yana kulla awuta da sabon Allah yana son wannan sabon Allah yana tasirantuwa da ita fate Allah zai turo masa shedanu su da manto a sa fa azziruhu ilaiha azza su dinga karfafa masa idan mutum ya zamanto kawai sabon Allah yake yake shawa to sai ga kullun shedan yana ƙara su da abokanansa suna ta ƙara kawata masa ai yanzu plus bibiya sai a ce maka ai kai plus bil kai ba a komi ladin ma kawai ta ranar kwari ce kawai ga hanyar hanyar hanyar yamai hanyar ne ga sai can ake abubuwa ce kai ai shi ma ba shi gwara akwai gida ku doki gida haya ko kuma da ai ya kamata ai kaza ya kamata sai kaga kawai sabon Allah kawo hawa yake sai ga kawai suna mutum yana ta karfafuwa kuma duk inda wani dan iska yake kuma shine abokinsa sai ga mutum yana abota da abokin kanansa na shidda sai a warin kanansa na shidda shine abokinsa saboda ana tabbatar eh ai na ku labarin malam zai da ciza ko da ayan aka mata da yan kwaya aka je da shi ko siriya aka ce kai ba saboda Allah ya zo da hurhurarka da diya kuma ka kaza cikin ya kai kai lalacewa to ita lalacewa ba abin da ba ta sawa e ba abin da ba ta sanyawa saboda mi saboda shedan ne ke tare da mutum shedan ne kuma za mu ai iskancin ba wanda bai iya ba idan ka ka kulla abota da aikin alkhairi sai Allah ya taimake ka ka fi karfin sa ko kun fahimta eh idan kuma ka dan zama abin da su dama dan hannu ne sai su tura ga cikin sabon Allah Allah ya kare mu malace fal awwalu qawiyyun jannada ta'ata bil madadi fakanu min akbar a'wanihi wa hadha qawiyyun jannada al ma'siyata bil madadi fakanu a'wanan alayhi wancan mai imani mutun na farko mutun ne mai karfi wanda ya ya ya nitsatu a cikin da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala ya ginu ya zamanto dan banga a cikin aikin Allah sai kuma ya zamanto ta hanyar miƙuwa ta hanyar zartuwa akai almadad shine mi zarcewa miƙewa cikin abu sai suka zamanto suna taimakawa cikin abu da kake yi wannan kuma nabin ya zamanto ya yayi karfi cikin sabon Allah sai zamanto dan banga a cikin dan hannu a cikin sabon Allah sai zamanto shedanu suna taimaka masa akan abin da ke na sabon Allah sai ya dage tai sai na ganin kuma shine birgewa shine wayewa duk wanda baya yin abin da yake yi baya yin abin da ya kamata a rayuwa ina fata mun fahimci wannan wannan lokacin to sai kuma abu na na sha ɗaya ai akwai lokaci ko abu na sha ɗaya muna iya makaranta sai mu kwana a kai. Allah ya sa mun fahimci wannan bayani da malami mana mun gane karatun da kyau ko cewa shi dai sabon Allah in kana yi to kana ƙara samun kusanci wa Allah kuma ta hanyar kuma Allah zai ƙara taimakonka na ka ƙara dagewa akan yin wani aikin alkhairi eh, in kana kana kana bin Allah kuma in kana sabon Allah to kuma shedanu za su ƙara tinzira ka akan yin wasu abubuwan na sabon har mutum ya zamanto baya jin baya jin wa'azi mala ce wa minha daga cikin tasirin sabon Allah subhanahu wataala wa huwa min akhwafiha 'ala al-abd daga cikin abun da ake jin bawa tsoron ya faru da kai in kana sabon Allah annaha tud'ifu al-qalba an iradatihi shine suna sanya bawa zuciyarsa ta yi rauni akan nufinsa akan manufarka fatuqawwiya iradatul ma'siya sai manufar saban Allah ta kafafa sai zama to shi mutum kullun ba abin ke birge sai saban Allah ba abin da manufar shi kullun saban Allah ne da dare ya zo cikin gida TikTok yana kallon shi abin ma yake kallo irin ɗan mata su ruwa nan, yana kallo yana yana jin daɗi yana sabkewa da rana kuma in an fito shine kawai wannan unguwar dai wannan fadar ba komai ba zai ka saboda ƴan mata yanzu kun san Allah a garin nan fa akwai mutanen da suna yin fadodi ne majalisu ne ake kulla ba na Allah ba saboda tasirin sabon Allah zuciya ta yi rauni ta zamanta to ba abin da take da sai sabon Allah akwai wanda ba bakwai zai fito ba da niyyar tafiya kasuwa ba ba da niyyar tafiya kasuwa ba sai da niyyar tafiya kawai dan ya ga ƴan mata yanzu yanzu akwai fasikan mutanen da in kai suna fira suna ba da labari sai suna ce maka ai lakwal kaza ta fi kowace lakwal ɗan mata ba sai kuka fita ba shi shi kuma nan taran ce Allah ya ce shi nan aka jarabe shi kuma yanzu duk to kai <laughs> Allah ya rufa mana asiri wata alamari akwai sakarci da wawanci cikin alamari. ai matan nan fa matan nan fa sai an mutu sai ka mutu ana aiho su ba kuma wallahi sai ka mutu aiho wanda suka fi wanda ka gani kyawo wallahi na ba ka bane kudi ne yanzu ba yanzu in ka lura misalin an yi an yi lokacin da garin nan fa ba wanda adda miliyan guda gashi miliyan guda an yi wannan lokacin an yi lokacin da duk garin ta duk garin ta kaf mutum biyu da ake taya neman canji wajen sunan shi kawo goma in ba a samu ko ba a samu shi har abada dittawa mutum bi jika goma in za a canza jika goma nan mutum bi ne ake zuwa wajen su in dai ba a samo wacan to an kare shi kenan a hida tambaha to yanzu ba eh <laughs> kaga na wancan lokaci an riga an wuce an wuce wurin an kare da su yanzu kuma wasu ne aka yi to kuma nan daga ba Allah ɗaya san wanda za a yi ba ga bane Allah ɗaya san abin da zai faru nan gaba to da sabon Allah yana daga cikin abin da ke sa zuciya ta yi rauni daga manufa daga nuhi sai da manto sabon Allah shine ya kaffafa ya karfafa manufarka wa tudhifu iradatu tauba sai kuma ta raunar da manufa ta tuba kullum mutum gane yake suna da sauran lokaci bai kamata ya tuba ba kullum gane kake akwai saura akwai dama har yanzu kana da dama shay'an fasha sai ga mutum kawai yana rabuwa da tuba mataki zuwa matakin ila an tansaliha min qalbihi iradatu tawbati bil kulliya har a waye gari a zuciyarsa babu babu alamar tuba ko daya kamar an zare masa manufar tuba a zuciya kamar ka san ake zare ake zare dabba daga fata ake zare fata daga dabba sai zaman to kawai ana ja tana fita ai kusa da ake yin salka ko to masha Allah to sai kamar haka sai da manto yana ƙara ƙarfafa cikin sabon Allah to kuma tu yana ƙara yin nisa daga yin tuba sai ga kawai gane yake shi ai yanzu ko muli a sonnash ai mutum ma ba ta ziyartar sa cetar nan da gaba zai soson bizan to kuma yanzu ne yake ban san kan kaga akwai saura akwai daji shi kun bai san bakin bai san kan mun da ta yaki ma ina ina ba kun fahimci sai ga kawai lokacin tuwa bai yi ba shi yasa Allah ce alam ya anil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wa nazala min alhaq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fatala alaihim al-amad fa qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun wai lokaci da mutane ba a ce sun sun shiga cikin tattayin kawunan su har yanzu bai kamata ba kai da kai shekara da shekaru a duniya baka gano cewa ya kamata ka koma Allah subhanahu wataala Yadda in ka doka mafiya yawan masu dara lacci zawa ne ba ka wani mafiya yawan masu dara lacci zawa ne kuma yanzu bincike yana cewa mafiya yawan mazinata ma'aurata ne masu iyali ne ma'aurata ne wani ma da iyali da komi wallahi sai gaske mutum yana zina kuma yana ganin wai shi dole sai da ya sai mutum kammalalle sai irin su hafiz likita billahi <laughs> yana yarda da kansa wallahi Allah ya rufa muna asiri to malik cewa ila an tansalika min qalbihi iradatu tawbati bil kulliyya har a waye gari an zare masa son tuba a zuciyarsa ba nisfuhu falau mata nisfuhu lamata ba ila ila Allah da za a ce rabbin sa duk zai mutu to da ba zai tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala ba fa yati bil istighfar wat tawbati al kadhibin sai ya zo da tuba da kuma istighfari na mutanen banza na kai makareta bil lisani bi shay'in kathir sai zaman to tuban da yake yi da baki da ba da zuciya ba abin da ke sa kawai ya ya karaya shine ga mutane suke aikin da sabon ya mutu wani ga ya mutu ko wani abu ya same sai ga kawai ya dan tuba kwana biyu sai ga shi da katan carbi ana ta istighfari a mota ma an kuma sanya su da tana ta saurare ko mahir ko shuraib ana idan zaman rasuwan kuma wata ya riska ta yi mai misali kuma shikenan an koma gidan jiya ya manta da mu ba a tuba tuban tuban gaskiya ba ya ba tuba tuban gaskiya ba aka ce duk wata tuba dan wuya ba lada <laughs> eh duk wata tuba dan wuya ba lada ai abinda Allah ya kira shi ne tubu ila Allah taubatan nasuha tuban da baka tunanin za ka koma cikin wannan sabon Allah to su masu irin wannan zaka ga istighfarin su kawai da baki ne kawai kuma na makareta ne ba a zuci akwai da zai shi Allah mun tuba Allah ka yahe muna amma wallahi yau in ya samu damar yin zina kuma zai koma kuma ana istighfarin ai kaga wani istighfarin ma hukata ne kenan ko wani istighfarin masu yau da kawunan su ne wa qalbuhu ma'qudun bil ma'asi yana istighfari amma kuma ana ta shirya wani sabon Allah ana shirin kuma ayoyi yanzu fa ta kai akwai wanda fa zai zai ɗauki yariya ko zai kawo wata hotel ya je ya mai ayo iskanci a dawo wallahi akwai wanda duk weekend sai ya je mai yayo bartaya duk weekend kai yanzu an huce ma waye mai ba akwai wanda Saudiya suke tafiya wa Saudiya wanda ne iskanci Saudiya ba mutum zai je aikin haji ko umara amma da wata niyya ta bartaya musamman irin shekaru shekarun bayan da an yi hatta cikin larabawan fa an yi wannan abu fa za ga irin mutanen Iran da da da da da, Yemen suke da ƴan Shi'a in za su zo aikin hajji sai su zo da da ƴan mata kawai sai a zuwa ta ɗora wa laraba aure da su ana auren mutu'a ta shi addini mai daɗi idan mun lokacin aikin hajji ne kawai ka kawai ta koma ta shikenan kawai Allah ya rufa asiri Allah ya rufa mun asiri to idan mutun ya zamanto yana fadin ya tuba a bakin a halshensa amma zuciyarsa kuma tana tana ƙara dogewa akan sabon Allah tana ta ƙara plan tana shiri akan sabon Allah to wannan istighfarin makareta ne eh istighfarin munafikai ne makareta ne musirrun alaiha kuma yana mai dogewa akan wannan sabon Allah azimul ala muwaqa'atiha yana mai azama akan abkawa cikin sabon Allah famata amkanahu hadha famata amkanahu duk lokacin da ya samu dama zai fara cikin sabon Allah duk lokacin da ya samu dama an rasu abokin ne suke sabon Allah tare sai ya rasu sai ga an koma an koma Allah an koma zuwa jami'i ko ana ana sallah cikin mutane eh, ana ana istighfari ana tasbih da an zaka to ai ma annabi salati ayi addu'a da ka zo a ce mala ai addu'a nan kuma zaka ta mai ta mai message ce tana bukatar mulku sai a kira yaro kai ma wancan mulku daga nan kuma sai to da larki iske ni shikenan ko nan <laughs> kuma an yi sigibari wadansu an yi sigibari wadansu Allah ya rufa mana asiri mala ce wa hada min a'zami al wannan abun na daga cikin mafi girman rashin lafiya wa aqrabiha ila al-halak yana kusa zuwa ga kai yana yana da kusa yana kusa da kai mutun zuwa ga halaka wannan abun yana kusa da kai mutun zuwa ga halaka Allah ya rufa mana asiri to kuma ina ganin ne ya kamata mu kwana eh, sai mu tashi na sha biyu sati mai dawa in Allah ya yarda almasu eh, tahtakku sitrullahi alal abd cewa idan mutum yana saban Allah to Allah bai ruha maka asiri Na hmm, nalaze in mutum yana saban Allah to daga cikin tasirin saban Allah shine Allah baya ruha maka asiri Allah zai tabunkulo sirrinka duk masu ganin da kima wallahi sai sun gane mutunan banza kake kuma ina ba ku dama daga nan zuwa sati mai zawa kowa ya tunani mutumin da ya fito a fuska mutumin kirki ne wa al'umma amma kuma can yana wa Allah sa'o a ƙarshen al'amarsa ya ya kasance ai akwai misali garin nan suna da eh cikin 'yan siyasa cikin ɗaliban ilimi cikin masu kuɗi cikin waye duka akwai su suna da buhu buhu ne za ka samu ba eh buhu na za ka samu to Allah ya kare mu da yin saban sa Allah ya tsare mu da yin saban sa mun mun fahimci a darasin mu na yau a ya kanta da mu ababe guda biyu cewa yin saban Allah na jayo ka afka cikin wata musiba ta sabon Allah dai kenan ko kamar da yin aikin alkhairi na sa mutun ya afka cikin wani aikin alkhairi abana bana biyu yin sabon Allah yana raunar da zuciya har ya sa mutum ya kasa tuba abin da ake cewa tuba nagartace har mutum ya mutu cikin wannan sabon bai tuba Allah subhanahu wataala ba to Allah ya kare mu muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa mu wani lafiya ya kuma gafarta mana kurakuran mu wannan kasar ta Allah subhanahu wataala ya kara mana kwanciyar hankali da zaman lafiya wannan damanar da take fuskantar mu Allah subhanahu wataala ya sanya mana albarka a cikinta Allah ya sanya albarka a ciki abinda ake tano ake ta noma da da meme ubangiji ya tsare da shi ya sanya alkhairinsa da albarkasa a ciki Allah ya sanya a ci amfanin abin da aka shuka Allah ya gafarta da kurakuranmu Allah ya gafarta mu iyayenmu su Allah ka gafarta mu iyayenmu su ya Allah ka da kawo na ɗan ƙasar nan baki daya ya Allah duk mai son fitina a cikin wannan ƙasar Allah kai wannan maganin sa ya Allah abin da ya gagare mu Allah kai wannan maganin sa Allah duk abin da ya gagare mu Allah kai wannan maganin sa ya Allah duk mai bukata ta alkhairi Allah ka biya masa Allah ka ba mu ilimi mai albarka mai amfani Allah ka ilmantar da mu ilimi mai albarka mai amfani Allah ka sanya albarka a rayuwarmu Allah ka sanya albarka a zuriyarmu Allah ka sanya albarka a iyalinmu Allah ka sanya albarka a kasuwancinmu Allah ka sanya albarka a rayuwarmu Allah ka sanya albarka a iliminmu Allah ka sanya albarka a mu. Allah ka sanya mu wani lafiya Allah ka sa mu wani lafiya Allah ka sanya ƙarshen al'amarinmu shi da haduwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh